kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة دي كان حديث hadislarga muvofiq dinni barpo bo'lish shartlaridan bittasi mu'minlar ortasında nasihat buluşligi bilan din barpo bo'lishligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Agar mu'minlarni, musulmonlarni o'zaro o'rtalarida nasihat bo'lmas ekan, demek din barpo bo'lmaydi. Belki dinning barpo buluş şartı nasihat bo'lishlik kerak. Albatta nasihat qilishlikka har bir mu'min kishiga nasihat qilishlikka biz ma'murmiz. Va lekin nasihat qiluvchilar nasihat yo'lida, nasihat da'vat yo'lida ko'p qiyinchiliklarga ro'bara bo'lishadi. Shu jumladan ularni qilayotgan da'vatlarni hamma ham ochiq qalb bilan qabul qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hakka da'vat qiluvchilarning ustozi bu kishi Makka da turib da'vat qilgan vaqtlarida bu kishini da'vatlariga munosabat ikki xil bo'lar edi. Abu Bakr Siddiqqa o'xshagan kishilar da'vatni eshitib, bu da'vatni tasdiqlab unga ergashishar edi. Abu Lahab va Abu Jahlga o'xshagan Kofirlar ham da'vatni eshitishardi-da, da'vatni ashaddiy dushmani bo'lishardi. Madinaga kelgan vaqtida 3-toifa paydo bo'ldi. Bular munofiqlar toifasi, bular ham da'vatni eshitar edi, ularni nifoqiga nifoq qo'shilardi. Mana bu Qur'onning mo'jizasi. Mana bu da'vatni sir asrorlaridan bittasiki, da'vatga hamma ochiq qalb bilan munosabatda bo'lmaydi. Ansorilardan bittasi aytadiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka da turgan vaqtlarida hajga borgan edim. Shunda bu kishi hajga kelgan har bir qavm qabilalarni da'vat qilgani kelardilar. U kishining yonida shu kishiga o'xshagan yana bir kishi kelar edi. Bu kishi o'rnlardan turib da'vatni yetkazganlardan keyin gapni tugatishlari bilan haligi kishi o'rnidan turardi-da, bu kişinin gaplarini hammasini yolg'onga chiqarardi. Ey kavm! bu Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizni o'zimizdan bo'ladi. Bu oramizda yolg'onchilik bilan mashhur bo'lgan. Sizlar buni gapiga quloq solmanglar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma da'vatlarni inkor qilar edi. Shunda haligi ansoriy aytadilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarda so'radim, o'sha sizni doim majlislarda gapingizni yolg'onga chiqaradigan kishi kim deganda, amakim Abu Lahab bilan dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni mana bu da'vatga ikki xil munosabatda bo'linadi. Agar munofiqlar ham yashayotgan jamiyat bo'ladigan bo'lsa, uch xil munosabatda bo'linadi. Kofirlar ishitadida ochiq dushmanlik qiladi. Mu'minlar ishtib, uni tasdiqlab, unga amal qiladi. Munofiqlar ishtib, ishitdik dedi. Itoat qilamiz ham deydi. Lekin payg'ambarning huzuridan chiqqandan keyin u kishiga o'zaro maxfi nima planlar tuzadi. O'zaro maxfi dushmanliklar tuziladi. Mana bu da'vatga bo'lgan munosabat, uch xil munosabat bu. Shuning uchun ham xoh u da'vat kasetasi bo'lsin, xoh bir mo'min birodarimiz tomonidan da'vat ishtirilgan vaqtida, nasihat ishtirilgan vaqtida birodarlar Allohdan so'raylikki, bizlarga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni munosabatlarini bersin. Ishda işte, uni tasdiqlab unga amal kılışı Alloh taolo nasib etsin. Chunki da'vat ahllari mana bu da'vatni sir asrorlarini ba'zida bilmagan bilmaganliklari sababligidan bir marta da'vat qiladi, ikki marta da'vat qiladi, oxirida nima qiladi? Qulinib ketadi. Vaholanki aytib o'tdik, da'vat u Rasululloh sollallohu alayhi vasallam edi. Da'vatchilarning ustozi, ustoz murabbiy murabbiy bo'lgan axloqi Qur'on bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu munosabat bo'lardi. Shuning uchun mana bu ikkita uchta munosabatlarga ro'bara bo'lgan vaqtda mo'min kishi sankirab qolmaslik kerak. Chunki qalb arab tilidan tarjima qilgan vaqtida aylanib turuvchi, o'zgarib turuvchi degan. Ya'ni u qalb o'zgarib turadi. Hamma sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llari bilan iymon keltirishmadi. Amr ibn As radiyallahu anhu arab dahilerden bu kishi Makkalik, Makkani sayyidlaridan bu kishi Makkada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng ashaddiy dushman bo'lgan kishi. Da'vatlarni eshitgan. Lekin Habaistan'a borib Najoshiydan Habaistan'da yurgan muhojirlarni ushlab bir so'ragan vaqtida Najoshiyni da'vati bilan iymon keltirgan bu kishi. Ey Amr, shunchalik dohi bo'la turib, shunchalik zukko bo'la turib haq darvozangni oldiga kelibdi, tanimadingmi degan vaqtida Najoshiyni shu bir og'iz so'zi bilan bu kishi ta'sirlandi, iymon keltirdi. Shuning uchun ham da'vat ahllari mustahkam bo'lish kerakki, adovatni eshitmayapti ta'sir qilmayapti demaslik kerak. Ta'sir qildirishlik bizning vazifamiz emas. payg'ambarni vazifasi nima edi? Faqat yetkazib qo'yishlik edi. Payg'ambarlar o'zlari nima deydi? Va ma alayna illal balagh. Bizning vazifamiz sizlarga faqat va faqat da'vatni yetkazib qo'yishlik xolos. Endi u hidoyat topadimi, ta'sirlanadimi endi Allohning ishi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Alloh yahdi man yasha. Siz odamlarni haqqa hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi xohlagan kishilarni, ya'ni shu da'vatga haqqi loyiq degan kishilarni Alloh o'zi hidoyat qiladi. Bu da'voni qilmasligimiz kerak. Biz nasihatimiz bilan odamlarning axloqini o'zgartirib olamiz. Biz nasihatimiz bilan odamlarga yaxshi yomonlikni bildirib qo'yamiz, yo birodarlar. Bu bizni qo'limizdan kelmaydi. Bu narsani biz ojizligimizni tan olishimiz kerak. Faqat din nasihat bilan barpo bo'lar ekan degan hadisga muvofiq biz yetkiza olamiz. Bittasi emas, bittasi birodarlar inshaalloh quloq kirib qoladi degan umidimiz bor. Vaholanki bu da'voni ham qilmaymizki biz bu nasihatni chiroyli haqqlarni ado qilib yetkazamiz deb da'vo qila olmaymiz. Chunki bizdan buni chiroyli yetkizgan kishilar bor. Ular har shaklda bizga yetib kelgan.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 endi sizlar qo'rqmanglar, g'amgin bo'lmanglar, o'zingizlarga va'da qilingan jannat bilan xursand bo'linglar deb aytilishligini Alloh taolo xabarini berdi. Biz dedi Alloh subhanahu va taolo sizlarni hayoti dunyoda va oxiratdagi do'stlaringizmiz. Sizlar uchun ana bu jannatda sizlar orzu qilgan, sizlar tamanno qilgan barcha narsalar, sizlar ishtaha qilgan barcha narsalar sizlar uchun jannatda tayyorlab qo'yilgandir. Va mana bu mehmondorchilik, mana bu tayyorlab qo'yilgan nozi ne'matlar gunohlarni mag'firat qilguvchi G'afur va rahimli bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tarafidandir deb Alloh taolo marhamat qildi. Mana bu 3 oyatda Alloh subhanahu va taolo hayotini Robbunalloh deb o'tkizgan va aytgan so'zida istiqomatda bo'lgan. Istiqomat ya'ni mana bu aytgan so'ziga e'tiqod o'laroq, amaliy o'laroq ixlosida o'zgarish kelmagan. Ya'ni mustaqim turgan Robbunalloh deganu, va lekin mana bu Robbunallohga zarra unga shak shubha kelmagan kishilar uchun Alloh subhanahu va taolo hamma uchun bitib qo'yilgan, undan qochib bo'lmaydigan safar vaqtida, oxirat vaqtida maloyikalar tarafidan aytiladigan so'zni xabarni berdi. Ya'ni ruhi shahid bo'lgan holatida yoki vafot etayotgan holatida chiqayotgan vaqtida malakul maut Alloh taolo tomonidan vazifador bo'lgan maloikalar mana bu mu'min kishiga, ya'ni Robbim Alloh deb so'ngra mana shu so'zida istiqomatda bo'lgan kishilarga endi sizlar uchun qo'rqinch yo'q. Sizlar uchun qo'rqinch yo'q, g'amginlik yo'q. Sizlarga va'da qilingan jannat bilan sizlar bashoratlaringlar xursand bo'linglar deb xabar berishligini Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Ya'ni Robbun Alloh ya'ni bizni xoliqimiz bizni tarbiyat qiluvchimiz, bizni yo'qdan bor qilgan, bizni vafot toptiruvchimiz g'olib bo'lgan Alloh deb unga iymonida istiqomat qilgan kishi. Bu yerda so'ngra Robbim Alloh degandan keyin Robbimiz Alloh deb so'ngra mana shu so'zida istiqomatda bo'lgan kishilar uchun deyapti Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir necha o'rinda istiqomatda bo'lishlikni buyurgan. Bir necha o'rinda. Hud surasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qildiki, "Fastaqim kama umirta va man taba ma'aka va la tatghaw, innahu bima ta'maluna basir, va la tarkanu ila alladhina zalamu, fatamassakumun nar va ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun." Ey Muhammed aleyhisselam sizga Alloh taolo qanday buyurgan bo'lsa mana shu buyruqlarni bajarishlikda istiqomatda bo'ling. Va Allohga tavba qilgan siz bilan birga bo'lgan mu'minlar ham istiqomatda bo'lsinlar. Allohning buyruqlarini bajarishlikda haddan oshmanglar. Alloh sırar qilib turgan amallarni ko'rib turuvchidir. Zalim bo'lgan kimsalarga mana shu buyruqlarni bajarishlikda bo'yin egmanglar. Ularga qalbingizda muhabbat, amalingizda esa ularga bo'yinsunmanglar. Agar mana bu amalni qiladigan bo'lsalaringiz, sizlarni jahannam o'ti ushlab qoladi. Mana bu jahannam o'tidan sizlarni qutqaradigan Allohdan boshqa biror bir do'st topilmaydi so'ngra sizlarga. Va sizlarga so'ngra yordam berilmaydi deb Alloh taolo marhamat qildi. Bu oson narsa emas bu. Istiqomat to'g'ri turishlikni aytadi. Egilmaslik, u yoq bu yoqqa egilmaslik. To'g'ri sirotal mustaqim dedi. Ya'ni uni hayoti iymon keltirgan kunidan faqat o'sa boshlaydi u. Orqaga ketmaydi. Kofirlarni bitta do'q pupsasiga darhol iymondan qaytmaydi u. Istiqomat oson narsa emas. Nimaga Alloh subhanahu va taolo ashabu hududni iymonni bizlarga misol keltirdi? Ashabu hudud hammanglar bilasizlar. Ana shu mu'min bola tufayli hammasi iymon keltirgandi shu qavm. Ulardan nima talab qilingandi kofirlar tomonidan? Hali ular boshqa solih amal qilishga ulgurgan, ulgurgan emas edi. Ulardan o'sha vaqtdagi Fir'aun, o'sha vaqtdagi tog'ut dindan qaytishlikni talab qilganlar. Bular nima qilishdi? Qaytmaymiz bundan deydi. Ya'ni istiqomat qilishdi. Oqibatiga o'tga uloqtirildi. Habbob ibn Arad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib shunday bir shikoyatlarni qilardilarki, ya Rasululloh, bizi haqimizda duo qilsangiz bo'lmaydimi? Allohdan bizga bir nusrat so'rab bersangiz bo'lmaydimi? bizga bo'layotgan zulmlar ja oshib ketdi-ku, ko'payib ketdi-ku deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'baga suyanib o'tirgan ekanlar, yuzlarida bir norozilik alomati paydo bo'ldi-da, aytdilarki, sizlardan oldingi o'tgan ummatlar iymoni sababligidan tiriklayincha ustidan arra tortib bo'lib-bo'lib tashlanardi. Tanasidan go'shtini uzib olinardi. Va Lekin ular iymondan qaytmaganda sizlar shoshilyapsizlar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Habbob ibn Arad qulidilar, u kishining xojalari bir ayol kishi edi. Mana bu ayol yonib turgan o'tning ustiga bu kishini yotqizardi. Badanlardan oqib chiqqani yo'q, haligi o'tni o'chirib qo'yardi. Shuncha ko'p yo'q chiqqanligidan. Umar ibn Xattobdek zot xalifalik vaqtlarida Bu kishining jasadini ko'rib hushlardan ketib qolgan ekanlar. Shunaqangi ko'p azob chekkan kishiga Rasululloh sallam qo'yib berdilarki, sizlar shoshilyapsizlar dedilar. <laughs> sizlar shoshqaloq ummatsizlar dedilar. Sizlardan oldingi o'tgan ummatlar sizlar chekayotgan bu mashaqqatlarga bir necha barobar ko'p mashaqqatni chekkan, lekin iymondan qaytganmas. Iymondan qaytgan dedilar. Bu kimga aytilyapti? <coughs> Din yo'lida badanlari ilma tishik bo'lib ketgan Habbob ibn Aradga aytilyapti. Istiqomat birodarlar hammaga nasib qilmaydi. Hammaga nasib qilmaydi. Chunki bu istiqomatga va'da qilinayotgan narsa juda katta va'da. Ya'ni buni misoli shunga o'xshaydiki, demak biz hammamiz shu yerdan Bakroga safar qilmoqchimiz. Shu safar mobaynida ko'p xatarlar bor. Ko'p xatarlar bor yo'lda. Mana bu xatarlardan o'tib olishlik uchun bizga tavsiya qilinyapti ikkita narsa xolos. Robbunalloh deyishlik, so'mma so'ngra shunda istiqomatda turishlik. Uyog'ini endi shu yo'ldagi xatarlarni bartaraf qilishlik. Bu yo'lda bizni, rizqimizni, bizni himoyamizda Alloh taolo o'zini zimmasiga olyapti. Biz deyapti Alloh taolo sizlarni hayoti dunyoda, oxiratdagi do'stlaringiz bizmiz deyapti Alloh taolo. Ya'ni safarda sizlarga hamroh bizmiz. Mana bu oxiratga ketilayotgan hayot imtihon yo'lida bizmiz sizlarni do'stlaringiz deyapti. Biz sizlarni zamonatimizga olganmiz, biz himoyamizga olganmiz deyapti. Faqat bizdan talab qilinadigan narsa ikkita narsa xolos. Robbunalloh deyishlik, summa so'ngra istiqomatda bo'lishlik. Ya'ni bu degani mavsumiy musulmon bo'lmaslik. Mavsumiy musulmon. Mavsumni bilamiz. Mana hozir qish fasli bo'lsa, daraxtlar qop quruq Bahor kelishi bilan barglari chiqadi. gullari chiqadi. Ana undan keyin yoz kelishi bilan u meva soladi. Kuz kelsa mevasi pishadi. Inaki mevasini kuzda uzib olingandan keyin daraxt qop qurib turaveradi. Mu'minni aqidasi Robbanalloh deish bunaqa bo'lmasligi kerak. Ramazon kirishligi bilan yaxshi musulmon Ramazon chiqqandan keyin qip-qizil munofiq bo'lmaslik kerak mu'min. Ko'p mu'minlar boshlaqa Ramazon kelganda yaxshi musulmon bo'ladi. o Keyin u arag'ini ichayveradi, zinosini qilaveradi. Mo'min Allohning buyruqlarini bajarishlikda, Allah'ını qaytargan, nahiy qilgan amallarda qaytishligida u mavsumiy bo'lmasligi kerak. Uni hayotida dunyo lazzatlari aldan koyması gerek. Şeytan onu bu yo'ldan aldan olib chiqib ketmaslik kerak. Chunki u safarida talab qilinayotgan narsa aytib o'tdik, ikkita narsa xolos. Robbuna Alloh deyishligi va istiqomatda bo'lish boshqa narsa Buni evaziga Alloh subhanahu va taolo o'lim vaqtida o'zi tarafidan bashorat beryapti. Bu bashorat endi qo'rqmanglar. Qo'rquv yo'q bo'lmasin sizlarga. G'amgin bo'lmanglar, nima kutyapti ekan mana deb. Qabrda nima kutyapti ekan, oxiratda men nima kutyapti ekan degan g'amginlik sizlarda bo'lmasin. Va uchinchisi va abshiru bil janna. Jannatiki sizlarga Alloh Qur'onda va'da qilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda va'da qilgan edi. Mana bu jannat, mana bu jannat, mana bu jannat, jannatdagi buncha noz ne'matlar, mana bu jannat bilan xursand bo'laveringlar. Bu oxiratga yetib olayotgan kishilarga bashorat. Endi ulardan orqada qolganlargachi Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Nahnu awliyakum fil hayati dunya va fil oxirah. Biz sizlarning hayoti dunyoda va oxiratdagi do'stlaringiz. Sizlarning himoyani bizning zimmamizda deyapti Alloh taolo. Boshqa oyatda Alloh taolo nima deydi? Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin va kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Ayniki o'tgan ummatlarni yordam berganimiz singari Kiyingi ummatlarga ham musulmonlarga ham nusrat berishlik bu bizning ustimizdagi haq deyapti Alloh taolo. Qandayki o'tgan ummatlarning ichida kofirlarni haloq qilib tashlab, payg'ambar va ularga iymon keltirganlarga keltirganlarga najot bergan singari kirgusilarga ham najot berishlik bu bizning ustimizdagi haq deyapti Alloh taolo. Mana shunday himoyachisi bo'lgan Mana shunday Allohul alaminga iymon keltirgan kishi endi hayoti dunyodagi har qanday imtihonlar, mashaqqatlarga endi u xotirjam bo'lishga Alloh taolo o'zi kifoya qiladi. Bu mana bu hali yer yuzida turgan hayot kechirib turgan mu'minlarga aslan bashorat bu xursandchilik Alloh taolo e'lon qilyaptiki, bizmiz sizlarning do'stlaringiz deyapti. Bizmiz sizlarning hayoti dunyo va oxiratdagi do'stlaringiz deyapti. Va yana Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Valakum fiha" Ya'ni sizlar uchun ana bu jannatda ma tashtahi anfusukum valakum fiha ma tad'un. Sizlarni ishtahangiz nimani xohlasa, jannatda sizlar uchun bor. Nafsingiz nimani xohlasa o'sha bor. Va sizlar orzu tamanno qilgan narsa jannatda tayyorlab qo'yilgan. Va mana bu mehmondorchilik, mana bu nozi ne'matlar, mana bu ziyofat Alloh subhanahu va taolo G'afurur Rahim bo'lgan zot tarafidan bu. Ya'ni u yerdagi mezbon Alloh taolo u mehmon qiladi. Mana bunday katta va'd narsani va'dasi ikkita narsaga. Aytib o'tdik, Robbun Alloh deyishlik, so'ngra istiqomatda bo'lishlik. Istiqomat aytib o'tdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam istiqomat buyrug'i soch soqalimni oqartirib yubor dedilar. Shayabat nihud. Soch soqalimni oqartirib oldi. Qiyin bu. Oson emas. Chunki shayton Alloh subhanahu va taoloni izzatiga qasam ichgan. Izzatinga qasamki, o'zimni ulushimni bandalarining ichidan olib ketaman degan. Shayton hidayat topmagan kofir mushriklardan xotirjam onun vakti ustida ko'p ishlamaydi, uni vaqti unga ko'p sarflanmaydi. Uni vaqti iymonga, Robbunalloh degan ne'matga musharraf bo'lganlar haqida uni tashvishi bor. ularni olishga harakat qiladi. Ularni ilib olishga harakat qiladi. Ularni sirotal alıp olib chiqishga harakat qiladi. Bu shaytonning asosiy vazifasi bu. shaytonni vazifasi asosan bu kofirlar diyoriga borib kofirni vasvasa qilmaydi zino qilib turgan bo'lsa sharob ichib turgan bo'lsa u nimaga uni vasvasa qiladi kinoxonadan chiqib masjidga borgin deydimi vasvasa qilib yo'q masjidda turgan musulmonni vasvasa qiladiki kino teatriga kirgin deydi bu uni vazifasi Shuning uchun istiqomat hammaga ham nasib qilmaydi birodarlar. Hammaga ham nasib qilmaydi. Chunki Alloh taolo oraya ayette etti ki siler kofirlarga muhabbat qo'ymanglar. Kofirlarning so'ziga, kofirlarning urf-odatiga, kofirlarning madaniyatiga, kofirlarning siyosatiga, kofirlarning tijoratiga, kofirlarni shaxsiy ijtimoiy hayotiga muhabbat koymanı deyapti. Agar bu ish qiladigan bu sahne jahannam utsan ushlab oladi deyapti. Ya'ni kofirlarga moyil bo'lishlik, kofirlarga taqlid qilishlik oqibati jahannam ekanligini Alloh taolo xabar qilyapti. Va Alloh ko'rsatgan yo'lni tark qilib kafirlar vasvasa qilayotgan yo'lga ketgan kishilarga Alloh taolo Allohdan boshqa yordam beruvchi yo'q. Endi sizlarga nusrat yordam berilmaydi deb Alloh taolo o'zi nusratini mana bu insonlardan Alloh taolo nima qilyapti? Olib Haram harom qilyapti. Shuning uchun safarimiz bir kunmas bir kun tugaydi buradırlar. Hayot safarimiz. Asasi bizning hayotimiz Yo jannatimiz yo do'zaximiz vafot etganimizdan keyin boshlanadi birodarlar. Bu hayotda hech kim qolmaydi. Hech kim bu hayotda qolmaydi. Ya'ni mahluqlar birortasi hayotda qolmaydi. Qolganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qoladi. Allohning habibi edi u kishi. Qolganda shu kishi qoladi hayotda. Allohning habibi edi bu kishi. Bu kishi ham ketdi. Payg'ambarlardan keyin Siddiq Abu Bakr qolish kerak degan. Qolganda qolmadi degan. Hech kim qolmaydi. Bizni qabr degan o'zi yaqidamiz bor. Qabr fitnasiga, qabr azobiga bizni yaqidamiz bor. Ana bu yerdan boshlanadi. Bizni yo baxtli hayotimiz yo badbaxt bo'lgan hayotimiz o'sha yerdan boshlanadi. Mana bu safarga tayyorgarlik ko'rib qo'yli birodarlar. Safarimiz qariydi bu dunyo safari. oxir oqibat bizni nima kutyapti? Bunga e'tibor beraylik. Aytib o'tdik, istiqomat nasib hammaga nasib qilmaydi, birodarlar. Istiqomat Allohning buyruqlarini bajarishlik, Alloh harom qilgan narsadan tiyilishlik hammaga ham nasib qilmaydi, birodarlar. Juda ko'pchilik bu yo'l tavhid karvoni shunaqa ekan. To'kilib, to'kilib, to'kilib, to'kilib qolgan. G'albir deyiladi, g'albirlanadi. g'albirda birda ilinib qolgan qoladi.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 Ular uchun g'amginlik, xafa bo'lishlik yo'qdir deb Alloh taolo bashorat berdi. Ana o'shalar jannat ashoblaridir. va ular jannatda qilgan amallarga yarasha xolidina fiha abadiy doimiy jannatda qolishadi deb Alloh taolo marhamat qildi. <clears throat> Mana bugungi o'rgangan darsimiz birodarlar asosan istiqomat haqida bo'ldi. Istiqomatda bo'lishni Alloh taolodan so'raylik. O'zimizni bir imtihon qilib ko'raylik. Men bundan 1 yil oldin qanaqa odam edim? Bundan 2 yil oldin qanaqa odam edim? Hijratgacha qanaqa odamdim? Menda istiqomat topilyaptimi yoki topilmayaptimi? Bu savolni har kim o'zi qozi, o'zi mahkama o'ziga o'zi berib, o'zini o'zi imtihon qilaversin. Aqidam mustahkamlandimi? Ixlosim mustahkamlandimi? Ibodatlarim mustahkamlandimi? Haromdan tiyilishligim mustahkamlandimi deb turib, har kim o'ziga o'zi hokim bo'lsin, o'ziga o'zi mahkama qilsin. anaylaki u istiqomat qilyaptimi? yoki uni ham yaqin kunda shayton bu yo'ldan olib chiqib ketish, olib chiqib ketmasligi aniq bo'ladi bu odamga. Aniq bo'ladi. Sahobalarning hayoti ular iymon keltirgan kunlardan boshlab to vafotlarigacha ulardagi ixlos, amallar, ibodatlar ko'paygan xolos. Kamaygan emas. ular Istiqomati mustahkam bo'lgan. Umar ibn Hattab bu İslam'dan islomdan ne nima edi? Shunaqangi bu kişinin amali şuna yomon amallar bilan tuğleydi İslam nimeti gelmişler musharraf bo'lgandan keyin jahilatda qilgan amallari hammasi baraks solih amallar bilan namoyon bo'ldi. Hatto shahid bo'layotgan vaqtlarda qattiq yığlardılar Nima yig'labsiz Amir mo'minin deb Ibn Abbos radhiyallohu anhu o'kishiga mana siz Allohni rasuliga iymon keltirdingiz, u kishining yonida turdingiz, so'ngra Abu Bakr vaziri bo'ldingiz, mana oxiram xalifa bo'ldingiz, adolatli hukm qildingiz, oxirda ham shahid bo'lib ketyapsiz deb yig'lagan vaqtlar, bu kishiga aytgan vaqtlarda yig'lab turgan Umar ibn Hattob aytgan ekanlar, "Ya Ibn Abbos, sen mana shu meni ro'baramda aytayotgan guvohligingni Allohning huzurida guvohlik bera olaysanmi?" deganda Ibn Abbos radhiyallohu anhu to'xtab qolgan ekanlar. Shunda aytgan ekanlar, bo'lmasam ovozingni o'chirgin Ibn Abbos. Men bugun xohlardimki, gunohim bilan savobim bab barobar bo'lib qolishini xohlardim dedilar. Umar ibn Xattob birodarlar. Ular shunchalik o'sgan taqvosi. Qo'rqqa qo'rquv ko'paygan. Xudodan qo'rquv bularda ko'paygan. Orzu qilardilarki, koshki onam meni tug'masa edi, Allohning azoblarini ko'rmasam deb yig'lardilar. Hijratgacha Umar boshqa edi. Hijratda boshqa Umar bo'ldi, ya'ni o'sdi bular. Aytaman, shuning uchun biz hammamiz o'zimizga savol beraylik. Amallarimiz yaxshi tarafga o'zgaryaptimi, yomon tarafga o'zgaryaptimi? Yo shayton bizni ham aldab bo'ldimi? He, he sen shuncha amal qilding bo'ladi da senga. Mana hijrat qilding, jihad qilding, yarador bo'lding, falon bo'lding. Bu iblisi vasvasasi birodarlar. Bu iblisi vasvasasi. Hayotda hammasi imtihon birodarlar. Mana bu meni chekkan mashaqqatimga bu mukofot deb qo'ymanglar. Bu bilan o'zimizni o'zimiz aldab qo'yamiz birodarlar. Ko'p jihod safida yurgan mujohidlar tarixini o'qilsa, keyin ko'rilsa, nima qilgan? Og'ir mashaqqat davrini boshdan kechirgan. sal Alloh taolo kenglik bilan sinagan vaqtda bu sinovdan yiqilib bo'ladi. Men shuncha yil tog'da yurdim, shuncha mashaqqat chekdim, bu mening mukofotim deb o'ylagan. Bu mukofot emas u. Mana bu Qur'onda aytilgan mukofot. Jannat bo'lish kerak mu'minni chekkan mashaqqatini mukofoti. Nimaga ba'zi bir kishilar yaxshi amaldan to'xtab qoladi? Odamlar tomonidan qilinayotgan yaxshiligiga mukofot ola olmay qoladi. Shuning uchun u yaxshilikdan tiyiladi. Nima uni gapi yolg'on ekanda u Xudo uchun amal qilyapman, fi amal qilyapman degan gapi kidi bu yolg'on u. Mo'min odamlar biladimi, bilmaydimi amalni qilib ketaveradi u. Namozini o'qiyotgan bo'lsa, odamlar bilsa ham namoz o'qiydi, bilmasa ham o'qiydi. U muhim emas uning uchun. <clears throat> Umar ibn Xattob nima dedilar? Hodisiya jangini xabari kelgan vaqtida palonchi palonchilar shahid bo'ldi desa bu kishi yig'ladi. Keyin u kishi qolib, bu kishi Amirul Mo'minin ekanligini, Amirul Mu'min siz tanigan kishilar kam shahid bo'ldi, ko'p g'amgin bo'lman deganda, "Ey holinga voy, bugun sen o'yladingki, men taniganlarimni yig'layapman. Meni tanishimni nima e'tibori bor? Ularni Robbisi tanisa bo'ldi-da, men ularning nomini bilishimni hech ham e'tibori yo'q." Shuning uchun birodarlar ko'p shor bo'ladi. Ko'p shor bo'ladi. Imtihonda yiqilib qolmaylik. Ko'pchilik ko'raman. U 1 yil oldingi u muttaqi, muxlis, fidoi mujohid. mujohidlar o'zgargan. O'zgargan, bir narsa uni aldagan. Abdulla Nuriy ham shunaqa o'zgargan bo'ladi. Mirza Jagali shunaqa o'zgargan. Rabboniylar shunaqa o'zgargan. Rabboniyning qizi birdaniga dunyo bo'yicha suzadigan qizlarning chempioni bo'lgan emas. bitta-bitta o'zlariga biladi. Ol mujohid bo'lgan. Hamma ular bilan iftixor qilgan. O'zi Kobulda prezident qizi suzish bo'yicha chempion. Bu birdaniga bo'ladimi? Shariat ilmi fakultetini professori u. Sayof hadis ilmini professori u. Mirza Cegalaş komondan Xuda rahmet ayet berardi. Shahodatini Allah kabul qilsin. Men oku gelmem. Bu Mirzo shu jang vakti vaqtda kechasi turib oku uyarıp getirdim ki men hujrada oku bunchalik susman dedim. Kim bu Mirza? Kim? Men bir kun siz bilan bizga o'xshagan tog'larda yurgan mujohid bilan makrudan boshlang. Ammo makru degan Bu mustahab degan. Sekin-sekin harom. Ha kalbasa ekan, ozgina qo'shilgan ekan xolos cho'chqa go'shti, mayli yegan. Piva ichgan, bu konyak emas degan. sekin Chunki iblisni pichog'i ikki taraflama kesadi birodarlar. Avval mu'min bandani harom yegin, harom amal qilgin deydi. Qildira olmasa nima deydi? Oho, sendagi taqvodor yo'q deydi. sen zo'rsan dedi ko'rdingmi dedi menga taslim bo'lmading dedi shunda g'urur qildim tamom yiqildim imtihondan ag'darib kelsam-da u pichoq bilan Avval harom qildira, qildira olmadim, keyin g'ururlantirib, "Oho, sensan" deydi mana. Imtihondan o'tding-a deydi. Aldanmaydi birodar. Har kim aytdi, men palonchi pistonchi demayman. Har kim o'ziga o'zi savol bersin. O'zini bir yolg'iz o'tirib imtihon qilsin. Men qaysi tarafga yo'nalyapman? Qaysi tarafga ketyapman? Yaxshi taraf ketyapman, yomon taraf ketyapman? E'tiqodimda, Allohga va iymonimda, ixlosimda, taqvoyimda nima taraf o'zgarish paydo bo'lyapti? Agar inson bu zaydan, ha, men demak yomon tarafga o'zgardim. Axloqim yomon tarafga o'zgardi, ibodatim o'zgardi. Demak, yaqin kunda men jahannamda shayton bilan birga bo'laman desin. Har kim Umar ibn Hattob bir gaplari bor. Sen hisob qilinmasdan oldin o'zingni o'zing hisob qil dedilar. Hisob qilib qo'ysa bo'ladi odam. Yo tavba qilib, darabda yana o'sha sirotul mustaqimga tushib oladi, yo unda ketaveradi. Bugun haromga ko'zini qirrasdan qaratgan bo'lsa, yaqin kunda bilsin u, yaqin kunda haromga tushadi u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ko'z zinosi bor dedilar. Quloq zinosi bor dedilar. oxiri bu zinoni haqiqiyligini insonni ikki chotini orasidagi farji yo to'g'riga chiqaradi yo yolg'onga chiqaradi. Alloh taolo Qur'onda aytyaptiki ayting mu'minlarga Alloh qaramasin degan narsaga qarashlikdan ko'zlarini yerga qaratishin Ba'zi birodarlar alhamdulillah shu odatni ba'zi ko'rib qolamiz. Shuna ko'zi tushsa harom qilingan narsa. Shunda mukammal ko'zini yere qaratadi. Bittasi ko'zini qirrasidan qarab turadi. Hamma jinoyat shundan boshlanadi. Jinoyat shundan boshlanadi. Aytaman-ku, hech kim onasini qondan Fir'avn bo'lib tug'ilmaydi. Alloh subhanahu va taolo amallarimizni aytgan so'zimizda istiqomatda bo'lishni nasib etsin. Hammamiz oxirat kuniga iymon keltirgan birodarlar. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا Biz yetkizib qo'yamiz xolos. Biz odamlarning ustidan qo'riqchi bo'lib tura olmaymiz. Biz yetkizganmiz kiramon kotibillar yozgan, Robbil alamin yozib qo'ygan buni. Hammasi guvoh qiyomat kuni. Biz sizlarni birortani jahannamga kuyishini rozi bo'lmaganligimiz uchun bu gaplarni gapiryapmiz. Ana endi ixtiyor o'zingizda bo'ladilar. Har kim mana Alloh taolo aql bergan. Ana shunga muvofiq o'zini yo'lini tanlab olaveradi. allohimma shahad subhanakallohi bihamdik jazakumulloh Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.